Oc hora labor tago. Labori dum oc horoi. Dormi dum oc horoi. Oc horoin da liber tempo. Antau pli ol cent jaroi, Germanio enconducis la oc horan labor tagon. Sed kial estas oc horoi, cae ne pli au mal pli? La origino portio situas en Britio. La diurno havas dudec quar horoin, la minuto sestec secundoin. Flugo de Berlino al Londono dauras iom mal pli ol cent dudec minutoin. Cae la labortago? Gi finigas post hoc horoi. De pli ol cent jaroi, multai homoi laboras monscale laula principo naua gis quina. Sed cial ni laboras coro in caine ses, dec au dec tu? La respondo trovigios en Britio de la decnaua iarcento. La industriigo estis plene disvolvigianta. En la fabricoi regis severae condicioi. Laboristoi laboris gis dexes horoin en tago, ofte sen pauso, cae dum la semain finoi. La salairoi estis malaltai, cae ofte ne regulai, tiel che multae laboristoi cae familioi vivis rande de la exista minimumo. Emozii gite de la circonstanzoi, la brita entreprenisto cae revoluziulo Robert Owen, urgis pri shangio cae varbis por la propono. Labori o coroin, dormi o coroin, cae o coroin da recreigio. Sed Owen restis dum longa tempo sen positiva echo. Dauris iar decoin, gis la laboristae sindicatoi transprenis lian ideon, pri la reducto de la labor tempo. Post pli ol tridec jaroi, ie la unua de maio 1838, en Britio estis fixita la decora labortago en la tiel nomata fabrica leggio. Nu, tio ja estis almenau etapa venco. La ideo pri ocoroi ne haltis ce la limoi de Britio, sed gi farigis mon slogano de la internazia laborista movado. Tiel estis en en la jaro 1900 la ochora labortago en Germanio, circa septec jaro in post gia invento. Revoluziae socialistae vocioi estis gainintai influon, post la fino de la unua mond milito. Al tio aldonigis cent miloi da milit revenintoi, ciui sercis laboron. Pli da laborlocoi, ie pli malongai labortempoi, ien postulo ciu trovis ian plenumon en la interconsento per la industriulo Hugo Stinnes cae la sindicatulo Carl Legien. La tie nomata Stines Legien Tractato en conducis la ochoran tagon ce plena compenso de salairo en ciui entreprenoi del armila cae pesa industrio. Ien meilo stono por la laborista movado. En Germanio post la dua mond milito la raitoi de labor prenantoi estis de nove pli fortigitai la ochora tago eniris iris en la legion pri labor tempo. Tiu legio formas gis hodiau la bason por la reguligo de labor tempo. Principe estus ocoroi en tago. Sub certai esceptoi pobas estigis dec horoi. Cetere, la usona automobil fabricanto Henry Ford realigis la ochoran tagon en la jaro 1914 en sia Forda Motora Compagnio. Crome, li pli altigis la salairoin de la laboristoi draste. Tiu pascio estis ne nur sociale motivita, sed ancau economie. Fort ec conis, che liai cun laborantoi povu pagi la automobiloin kiwin li productis tio contribuis alla disvastigo della modello.